Baltalk soba, put vjernika. Jer voljenje šehadeta znači voljenje svog gospodara. On ti narađuje, a ti kažeš da vjeriš u njega. Kažeš da voliš ga. Je tako? Da voliš njegovog poslanika. Pa ti draži nekakav šej ili učitelj od tvog poslanika. Ko te je nadahnuo da tako postavljaš kriterije? Reci ako la, volite mene slijedite. Ko te je nadahnuo da slijedi šeha, neće svog poslanika? Kad šej kaže kamata može, krađa može, ovo ono, ne znam, Šta? Krađa, znam da ima fetvi da se more krasti. <laughs> Čuo sam to. <laughs> Krado bicikla ljudi po Njemačkoj. <laughs> Da se tako nisko. Bo krade bio. Marni avion ljudino. Da vidimo onda. U Njemačkoj moraš uzeti i hoćeš, a ljudi tamo su naučeni da ne kradu, onda velika većina. Imaju neke kulture, pa u Frepčiku ostavi na bonderu, na trotova, neće niko. Hajdi ga u Bosni prisloni. I katerac više ne ostaje. I u njemu ima jedno često grama željeza. I to se prodaje. A? Vesim, ja vidiš. <laughs> Dobri, vrstni poznavaci metalurgije. <laughs> Ovo je mi sekundarni sirovin. Oh, sašumi ljunturjam, mekat din mak. Baltalk soba, put vjerni. Tvarem broj, o oh Allah. nema više onih. Lična karta, ime i prizme ne treba. Paltalk soba, put vjernika. Mama zrobit afrola. uzora. Spomeneš mu te tegobe. Spomeneš mu šta ga čeka na putu. Kakva brada. Ma tebi će glavu uzeć kad je ovog Šta Češ onda? Mama, daj še, šta sad da radim? Hoće da me ubiju. Mijenjaj vjeru u nuždi. Mijenjaj vjeru. Moraš reći nevjerujem, tako? Kad? Kad vidiš, kad kod tebe provladava ubjeđenje, da onaj ko ti prijeti, čime ti prijeti, sigurno će izvršiti to na tobom. E tad kaže nevjerujem. יופי, תוספת תוניס פרסום סתת מונח. פלטלק סובה, פו ויאני. se kod namaza rast, rastavimo. Ti na jednu, ja na drugu stranu. Odmah. Jer ezan kad uči, ja na jednu, ti na drugu stranu. A znate ko bježi kad se uči ezan? A to ti. A to ti ga. Svidio? Odgovor, A ko se odaziva ezan? On kaže već. Jer šetak, kad čuje ezan, ispušta vjetrovi i bježi. Ne more ga slušati. Čudna pojava neka. Ovi danas radi na njih, kaže, ezan uči ženo, ostavimo i onda stavimo. I poslušaju. Permanentno, kvalitetno ga čuju. I kaže, e, dobro je, nastavi ženo, kopat grahko. Nek se ima hođa tam, on će se pobriti za nas. I neće ovoj dali našteti nikakva služba. Istinski naslednici, koji ne možete čusti sa novotarstvom nego samo sa sunnetskih knjiga. Baltalk soba pun vjernika. Posjetite nas www.baltalk.com Soba pun vjernika. Soba pun Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahvaljujem Allahu te barak evo ta'ala na blagodati na islamu i donosim salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam njegov porod sa sahabe sve one koji ga htijeli dobro djela čineći. A zatim nastavljamo uz Allahovu pomoć sa djelom akvidet u tevhid, vjerovanje u tevhid pa smo počeli raditi šartove tri strukovne šehadete, ali tako, i ostalo još tri se ne moram. Večeras radimo šart, to je struku istinoljubivost, a ovaj šart ne dobuštava da se pojavi u tvom govoru dvoličnost i licemjeri. Šta je to istinoljubivost? To je jednostavno rečeno da prema ovom šehadetu, a primjećete da koji god da ruka fali, čovjek nije musliman. Pa evo sad kad budemo pričali o ovom ruknu šehadata i stranoljubivost, njemu je suprotna dvoličnost, tako, licemjerstvo, ko što je i hlas iskrenosti, suprotna neiskrenost, ljubav i mržnja. Zašto se oni nazivaju ruknim, ruk, ruk, ovog šehadeta? La ilaha ila la. Zato što se taj šehadet i voli i prihvata iskreno, s ljubavlju. Tako? Samo zato. Pa kad bilo šta od ovog fali, Koliko ljudi samo kažu da vole Allaha, kaže imaju ljubav, ostalo nema ništa. Kako ćeš imati ljubav, nemaš ostalo ništa. Nije ti jedan Bog naredio namaz, a drugi samo naredio da ga voliš. Treći, samo da kažu da vjeriš u njega. Tako, kod izgleda, tako je, hoće da kažu da je vjerovanje u Allaha samo iskazivanje ljubav prema njemu, riječima, volimo Allaha. Tako, čija je ovo vjera? Ovo nije Allahova vjera. Tako, nije Allah objavio ovo. Samo mene volite, nego uslovio uslovljenim, a uslovljen je Muhammed sallallahu sallam. Ako Allah volite mene slijedite, i vas će Allah voljeti. Znači, rezultat slijedženja poslanika ali sallatu sallam, ne, prvo je, šta je prvo? Dokaz da ti Allaha voliš. <laughs> tako? Tako Allah kaže, nema šta je li tako, jest tako. Mora vidući. I onda će tebe Allah voliti. Znači, dobit puno, puno veću ljubav. Na kraju krajeva, Nama i treba ljubav od strane gospodara, tako? Jer mi možemo lagati da mi Allaha volimo. Možemo. A nama treba njegova ljubav. I zato je bitnije da on nas voli, a ne da mi njega volimo. Jer kad mi samo volimo i moramo i lagati, jel da? Lažem, volim, a lažem. Zato Mohamed, sallallahu alaihi sallam, pa ćeš biti lažiš. Jer je bitno da tebe Allah voli, a ne da ti Allah voliš. Bitno je da ti Allah voliš. Ali ovdje u ovom majetu jednostavno ćeš odmah dobiti tu ljubav. Kažem, Allah te tabar, tala, pa pala, volite mene, slijedite. Koga? Poslalika se Allah, voli srnu. I vas će Allah voli. Ako nešto da vas Allah voli, nemojte ga ni slijed, neće ni vas Allah voli. Onda nije ne volite Allah. Je tako? Ne mu džaba lagati. Jer Allah kaže, evo ti poslanik, ja što za I onima kojima je bitno da ga Allah voli, on će ga slijed. Je tako? Jer je tebi bitno da dobiješ Allahovu ljubav, a nije bitno da čitav dunjaluk vidi kako ja vićem da volim Allaha. Šta imaš ti od toga što ja tebi govorim, ja volim Allaha? To imaš ništa. Niti imam ja što ulazim, ni tebe i sebe. Nego ako Allaha voliš, slijedi posle poslanika sa sebe, i tebe će Allah. Ovo je jasno, ko daš? Pa je ovo jedan od uvjeta ispravnosti šehadeta. Istinoljubivost i on ne dopušta Allah te bar htala u ajetu, vama svima poznatom, Sura Ankebut od prvog do trećeg govori Alif lamim e hasiba nasu e yutraku e yakulu amena lahum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Zar misle ljudi da će biti ostavljeno miru pa da vjerujemo? Mi vjerujemo. Mi smo iskušeni vodili one prije vas da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i na one, govori istinu na one koji lažu. E, Šta to nama Allah te bareke taala ovde kaže, braćo moji? Allah te bareke taala ovde kaže Mi ćemo dovesti vas u iskušenje. Čime? Zar ima potrebe ako ljudi kažu da vjeruju, da onda budu iskušani? <laughs> Razumiješ? Isto kao da ja tebi sad kažem, ideš u školu, imaš ispite. Imaćeš ispite iz tehničkog obrazovanja. I trebaš se dobro prijemiti. Ja te, jel, vjeruješ da će te pitat? Pitaš sigurno. I kakva korist ako te imen kažeš potrebno? Ja vjerujem da će me pitat i samo one teke knjige pred tobom stoje, olovke. Što se u pogledu toga nisi, nisi povjerio s ovom haberom? Jer vjeruješ da ćeš, vi ćete pitat, pitat ćete sigurno. Nema sumnje. I samo tvoje vjerovanje propašiš, je tako? Nema šanse, noko nemaš kakve veze. A i to je veoma teško, ako nisi ništa pipnu, pa ne možeš. Moraš nešto naučiti. Pa Allah te barek je otala, ovdje, braćo moja draga, govori u ovom ajetu, da će nas sigurno sve iskušati. Nije to iskušenje, dobit ćeš što su glavu. Ili iskušenje, ko što je danas meni policija opet došla na rata. Jel Nije to to. Ne, ne, ne. Ovo iskušenje koje danas došlo ili vama što dolazi, to je druge vrste. Nego iskušenje naredbama i zabranama. Ha? E, to je to iskušenje. Naredbama i zabranama. No tako, jer ova iskušenja koja su na dunjaluku vezana za čustoću tvojeg imana i šala i vjere, to je drugo. To, su dru, to je druga vrsta iskušenja. Ali kad, jel ti, jel ti si rekao, amena, mi vjerujemo. Pa čime će tala iskušati? Pa time što vjeruješ. <laughs> Da vidimo koliko si istino ljubio. A on je šart šehadeta. Jer ovdje uzvišeni kaže, ili flamim, hasibe nasu e jutreku e je kulu amena vahom la juftenun. Vahom la juftenun. Ja, da bi iskušenje neće biti doveden. Jer ljudi misle, ovo je oblik čuđenja. Je tako? Da će moći da kažu, da vjeruju i da time lažu ljude oko sebe da oni vjeruju. dakle, <laughs> Zar misliš da što moći hodati vikat da vjeruješ i laga tako, jel? No tako, nemoguće. Pa kaže uzim, Allah te varu tala, i oni prije su bili iskušani isto tako kao što ste vi, kao što smo mi. Vjerovanjem. Koji? Vjerujemo mi u Allaha. Vjerujemo u onaj svijet. Vam je nam nasu me je kulu. A, Allah te sam malo. Inna ladina kafaru, Wa min an-nas man yaqulu amana wa la Ja e, uzvišeni ovde kaže, ima ljudi koji govore, koji govore, vjerujemo Allah i onaj svijet, a oni nisu vjerni. Kako? <laughs> čudno, čudno, jel ne? Kažu da vjeruju, ima ljudi koji kažu šta? Koji govore, vjerujemo u Allah i onaj svijet. Pogledajte šta u početku ajeta ovde kaže. Ima ljudi. Ha? Malo ovde nešto se ovde primijeti. Neka ima vjernika koji kažu, vjerujemo Allah i onaj svijet. Kako kad kraj ajeta ide, nisu vjernici. Kako će onda biti na početku, eto ima mu'mina, ima muslimana, ima muvahida, jel je? Ima ljudi koji kažu, vjerujemo Allah i na svijet. A oni nisu vjernici. Zato su ljudi. <laughs> čovjek je faraon, on, su, on je ljudi. Ebu Džehl je ljudi, jel je? Tito je ljudi. Svi oni vjeruju. Jel tako? E, a zato uzvišeni u ovom ajtu, Kada kaže, haseban nas, zar misle ljudi? To jest, kako se mogu nadati uopšte? Pa kaže, ej, jutru eh, ej jutraku, da će biti ostavljeni na miru, a da neće šta biti ispitivani iskušavani Pa kaže, kako? Ako kažu, ej kulu, amena mehoblajih tenu, mi vjerujemo. I da kaže, da će biti iskušeni veom lajuf tanun i da neće biti iskušeni uvedeni. Ovo se odnosi na iskušenja u naredbama i zabranama gospodara te barek je ta. Kad čovjek kaže da ilaha illallah, ja vjerujem u Allaha, čusto vjerujem u njega, taj ti Allah naređuje da klanjaš. Uvijek se nekako za namaz, jel da prvo, šta ćemo oni s slava, šta ćemo drugo, šta ti spominjaš sadako ili dobra djela, da nahraniš mačku. <laughs> jel, to što je? Ne, ne, namaz. Kako moraš vjerovat u Allaha sinu, moćnu, mudru, sveznajući, onoga koji sve može, kome ne može niko ništa. On nije svoj robova, čisti rob onda. Što lažiš? A ovaj što ti, što kažeš da vjeruješ u njega, e on ti narađuje da robiš. Da mu kladim. tako? Ne poriču oni Mohamede i ne kažu da si ti lažat, nego nevjernici poriču Allahove riječi. Je tako? Nećete čuti. Šta ovdje uzvišeni kaže? Oni nisu u stvari rekli, ne Allah laže, Ne, ne, ne. Oni kažu, vjerujemo mi, ali Mohamede, Allah obejanjuje njihovo stanje. Oni napadanjem tebe, Mohamede, salalahu i seleme, oni u stvari napadaju mene. I oni poriču moje riječi, a ne tvoje. Jer ti si samo preneo da ja naređujem da se mora kaljeva. Ti si samo preneo. Jer ako bi rekli da mrze mene i da ne vjeruju u mene, kako bi ja vas onda iskušao, kako bi se znalo raspoznalo. Od toga, ko to laže kad kaže da vjeruje, ako ne laže. Jel ne? Odmah se kod namaza ras, rastavimo. Ti na jednu, ja na drugu stranu. Jel ne? Odmah. Jer ezan kad uči, ja na jedno, ti na drugu stranu. A znate ko bježi kad se uči ezan? A tu ti, a tu ti ga. Svidio? Odgovor tačan. Osoba, a, pisto fujena. A ko se odaziva ezan? Hajjala salah, hajjala felah. Hajde na namaz, hajja alel felak, dođi na namaz i dođi na... Hoće se spas, on kaj neću? Jer šetan, kad čuje ezan, on ispušta vjetrovo i bježi. Ne more ga slušati, jel ne? Čudna pojava neka. Ovi danas radi na njih, kaže, ezan uči ženo, ostavimo otku i onda stanu. I oslušaju. Permanentno, kvalitetno ga čuju i kaže, e, dobro je, nastavi ženo, kopat grahko. Nek se ima hođa tam, on će se pobriti za nas. U, u ovi, vidite, u ovi je kina. Ne mora šeta samo bižat, on neka stane. On je svakako pobjegao, ti nis došao. Jer tvoje nedolaženje, tvoje bježanje. <laughs> Nije, to je fiktivno stanje, sad trebaš obući kopačke, pa da mi kažemo, ja e, ovaj bježi od Ezana. Ne, ne, ti ne dolaziš. Tebe nema. Ti si pobjegu. Jer ti se pozivaš i čim te nema ti bježiš. Čist ti onda vojnik. A nemojte im samo reći da si Allah. <laughs> Mojezin svaki dan se hudni. Muči, vići, digne glas. Hajte ljudima, hajte vam. Neću. I tačka. Još sad im dobro došlo. Samo kažu, ima vehabija, ne ide u džami, ima on. Jer tam gdje on, svi će biti ispitivani ini i djedovi naše vaće iz kaburova ljude. Kako su krenuli? Ajde. Dir se framitre, jel? Jel bilo u tvom vremenu kratki nogavica i ljudi bez glava? U svakom vremenu mjesto će biti <laughs> ima. Kakva samo nogavica i bez glava ljudi hodaju? Kod sufija. <laughs> Kod njih. Kad njegov vidiš turbe, kaže ovaj je došao ovdje bez glave. Ima li jedan da je s glavom došao ljudi kod vas? Sve u sakašeni nekakvi šehovi. Hodo bez glave, bez nogu, onaj poletio. Pa ljudi, sve masovne grobnice muslimana, nemojte nas sramotiti tiši. Šta turbe ruši, sve to se ne vidi. Sramota. Ovo je zaklano toliko, ovdje je pobijeno toliko. Pa zbira, gdje su ti što lete kad Srbi kolju? Odleteli? <laughs> Ti svi ljudi na Ajvatovici. Kako se ljudine, kad, se, kad fino se rad završi, onda se steguše sedla, jel? Zastave su tu, svi oni dukate, brokate, onaj metnoj, ode na Evatovicu, njih šesto konjenika. Nijedan ne smije za konja 91. Jel? Da kaže, hajmo, Allahu akbar, evo ga, nego nosi konje, da mi evo vojsko od mene ko jete, samo, samo da ja ne idem. Pusti ga, vidiš, stramota spomnja. Konjenici, kaže, vitezi. I dođe oni vitezi sa nišanskim spravom, bijelim čilahma na glavu. Cijel kako se on da raspasa. Isto ko da je, ko da je izveo generacije ljudi i ljudi na selave. Ima svaki genocid, on najbolje pruđu. 10.000 ljudi puta 10.000 jasina, puta 10.000 hati, puta 100 eura. Pa ne moraš više raditi 20 godina. A ja, on će nazvat plaka, se onda naplati. <laughs> Je to malo? Na salat toga sad ćemo. Zato Allah te barek je tala ovim ajetom iskušava. Pa su kaže, kad je, kad se povod objave ovih ajeta, kada je kada nekima postalo teško i kad su počeli da osjećaju propise kao teret, bilo im malo mokri, jel ne? Znaš, lijepo je vikat, samo bilo ja vjerujem. Ovo je, ovo nisam, pazite, ovo nije iz moje glave, moramo biti kratki i jasni, efektivni, tačni. Jel ne? Znači, oni su vjerovali u početku, Allah, te barke, ta obavezao je samo da, šta? Da vjeruju u njega, šehadetom, zatim, namaz, zekad i kad su krenuli propisi dalje nekima je postalo teško, teret šta je ovo i onda Allah objavlje ovaj aj elif la amin hasiban nasu e jutre koje kulu amin alom temu objavljuje Allah ajet kome onima što su rekli da vjeruju u njega <laughs> jer mi postalo im teško lako je bilo vje... govoriti ja vjerujem ide namaz, ide zekat, i kre, krenuli propisi, u šta je ovo? Uuu, a u borbi još ima do borbe. Uhu, nego teško sad i Allah objavljuje ovaj ajed. Kome? Onima kojima bilo teško. Da šta? Da sprovedu propise koje od njih traži onaj za koga oni kažu da vjeruju u njega. Jel da kako u jednostavno? <laughs> šta? To je istinu ljubivost. Sprem ovog, sprem ovog šehadeta. Jedna od osobina onih koji nisu istino ljubivi jeste <clears throat> da oni nikad ne znaju na koju će stranu. Ne znaju kud bi se priklonili. Jel ne? A Allah te bar kretala njih opisuje u Kur'an. <clears throat> Kaže uzvišeni, neodnosni su, kaže, kome će se. To su oni koji nisu istino ljubivi prema šahadu. I pogledajte, braćo moja, <clears throat> da se to čitav naš život, baš ova istino ljubivost, Allah nas te bar kretala kroz to, kao između ostalog i ostale, ali i ovo, jer jedno od drugog ne idu, jedan bez drugog ne, ne mogu nikako. Iskušava nas. I ti pogledaj, kao džihad, kao vrhunac islama, zaista sve kad čovjek to prođe i kad dođeš i vi ste vidjeli, i opet ljudi je bilo koji kad dođe borba, tad stvarno je čudno. Zašto? A uzvišeni kaže, zlostavljanje gore od ubijanja. Allah je tako. Zlostavljanje gore od ubijanja. Pa sam novinaru jednom neki, nedavno rekao, u facu. Vi ste rekao, vi, znate li, znaš ti rekao šta znači do vama zloma? Kad on pita mene, što ovo, zašto oni vama ovo rade? Zašto ovo rade? To ti mene odgovor, neću ja tebi odgovor. Ti meni trebaš odgovor. Tako? Ja vam kažem, šta misliš ako ja dignem ruke Allahu te bar kretala i zamolim ga protiv vas, imenom i prezimenom, jednog i drugog. Jer vi činite zulum svim muslimanima. Lažete, petljate, svi ste se digli. Jel' tako? Niste vi se digli protiv nas. Zato se jeste digli. Jer nas je lako savladao. Jel' tako? Mi smo mala skupina ljudi, Allahovi robova. Vi se niste digli protiv nas. Da nas prodite. Šta je dokazao najbolje? Zato što te uvijek pitaju šta vi hoćete. Šta je vama cilj? Šta vi to? Znači, vi dobro znate šta mi, kod mi, Nama je cilj džennet. Neka bude jasno za sva vremena. Nama je cilj džennet. Šta će biti do, do tog cilja? Ne znam, nema mi uopšte. Meni, to je cilj. Cilj je ono kraj, nema više kud. Kad dođemo tam, ne, a do cilja, ne ide, sve jedno. A jedna od njih, njihovi osobina ova. Jedna sljedeća osobina njihova jeste, Allah te barek ta'ala kaže u suri Nisa, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا Kaže, kada ustaju, kada se u stvari pozovu na namaz, je tako, bolje tako, prevesti kada se pozovu da obavi namaz, a neka oni ga lijeno, lijeno ga obavi. I da se leti, kamu, kusala. Oni se lijeno, lijeno se, kao nevoljko se dignu, no, samo eto da svijet vidi da ustanu, da obavi namaz. I opet ne vidi. sve Sjeli. A ustali? Ne, mrsko im. A ovi danas kažu, opravdavaju čovjeka koji ne klanja iz lenosti. Kaj je mrsko. Ovo ovaj se makar ustupa se trudi, ovo ovaj neće nikako. Jel? Uzvišeni kaže, vidi kamu ila salati, kamu kusala. Kada se pozovu da idu klanjati, kajem ustanu nekako mrsko im, pa je, ili ovi koji neće nikako, koji su puno leni od ovi. Znači, ovo su lenčine, pravi, samo kažu, ja, ja, znam, ja treba, <laughs> ne, mere, mi gotovo. Pravi lenčina. I on bolji obar od ovog što ustane, pa makar blefa, folira. Jel? Ko što kaže, ja še, kad su kad nam se pojavio jedan monafik u džematu, pardon, dvojica, kaže, šef, resta mu samo ne pusti bradu, nek čak nek se nek budi pravi. Sra <laughs> pravi, tako je. Osim pravi da budeš. Da mi ovako providac, jel? Nako pusti je da tala neki dej. Te spi u ruku, pa se ono, zahi, pravi, <laughs> pravi mu da bo, da ga zemlja pojela. Mm ili ćemo koji nemoj, bolje da se pokaje. A dok se on pokaje strpa u zatvor, 500 muslimana. Znači, za njega je bolje da ga nema <laughs> i za nas. Zato da ovim Allah odmah, molim Allah, samo da ga... Jedan je u Sarajevu crkvu, ne znate, dobro. Dolazi je često ispod Bimbera. <clears throat> da on ima išta red, nema ništa. Nego znate, oni kako zarađuju pare, lažima. Jer oni moraju nešto bombastično da kažu svojim službama da bi ovi njih i dalje držali. Jer ovaj ako kaže nema ništa, neće više raditi od mjeseca. A oni nikad nisu na nekakvom platnom spisku, svatat. Samo su onako, kefala, 750, 800, 850, mobitel, auto, jel da, naočale, more, svatat. <coughs> Zato oni ne mogu, ne mogu dugo ostati. Pa smo mi, hvala Allahu, doveli i ovaj je dobio nedavno srčani udar. A za vašu informaciju rekao nam je sam. Ja kaže, vama moram red. Ja kaže, radim za tu i tu. On mi kradiš, mora neko. I u džahennem. Stvarno je priznao. I eto, završio karijer. <clears throat> završio karijer. Allah te bar kretala u još jednom od mnogih ajta kaže O ide džak jel munafikun. Kaže, kad ti munafici dolaze, licevjer, šta govori? Mi tvrdimo da si ti zaista Allah poslanik. Allah te bar kretala kaže Allah zna da si ti poslanik. A oni su lažci. Lažu. Gledaj. Kako Allah te varka tala objavljuje onima odmah. Allah zna da ste poslanik. A to što oni lažu, tvrde da ste poslanik. To su puste riječi njihove. I gledajte, braća, koliko danas ljudi je iskušano ovim ajetom i kažu da vjeruju. Koliko ljudi? Nije to vjerovanje čovjeka koji je negdje u pustinji, negdje nikad ništa nije čuo, ništa ne zna tek prihvatio islam. Moje vjerovanje ljudi potvrđuju da vjeruju nakon što su čuli sve dokaze. Je tak? Sve su čuli. I oni i dalje kažu, još čvršće vjeruju kaj. Vjerujemo mi, ne ne, mi sve to ne vjerujemo mi. Vjerujemo mi. I ja kaže, svaki put vjerujem. I sve što više dokaza imaju, oni sve glasnije govore da vjeruju. Sve više lažu. Tak? Sve više lažu. Znaju da nije to tako znaju da to nije to vjerovanje koje se od njih traži. Tako? Ne traži ovaj šehadet samo da puko izgovaranje. To je malom djetu jasno. Nego traži da se taj šehadet <coughs> voli, da se prihvati, da se primijeni u praksu. Zamislite sad da je ovdje Rasul sallallahu alaihi wa sallam. I da mi njemu kažemo, Allaho poslaniće, mi vjerujemo u tebe da se lao poslani, vjerujemo u tvoj gospodara i u našeg, u Allaha. Sve što ti kažeš, što je tako. Sve istina. I napustimo silu i odimo. Tamo što mu jezim, prvo će za mi idemo i odimo. Šta mislite, mi bili, šta mi bili u očima njih, njega i ashaba. Izvalim, to ne, kaže, pa aj, trebate sad, pa imamo klanjati. Aj, jo, moram. I to. Ha? I to. Aj, jo, ja u njemu moram, vidiš da žega. Ne moraš. Sad ću jest. Sad ću pit. Nemoj ništa, crkni. A ja. Umri odmah. Šta ćeš, nemoj nije snipit. Bez srani, ako umreš, šta će se desiti? Ideš u dženet. Viš da nisi umro. Ne, oni su živi, izobili su kod svog gospodara. A ako bez vjere umreš, o, o, o. Više ili ćeš se najesti, ćeš se napiti. Hm. Osim nazov, da nas Allah sačiva to onda će se samo najesti napital nazor. A sva ovo načka uživanja brzo prolazi. Pogledajte kako Allah dadne. Zaista hvala mu na starosti. Zaista hvala Allahu na starosti, subhanallah. Na životu, kraju ovog života, bezveznog života. Kaže, bezveznog u smislu, jer on nestaje, zato je bezvezan. A dobar je zato što zarađujemo na njemu džene. Jer da nije ovog života, opet ne bi I zaista pogledajte kad pogleda čovjek suštinu našeg stvaranja, ljudi su halal. Šta je čovjek koji ne robuje Allahu? Nečiji rob mora biti. U šta taj vjeruje subhanalo? Kako moreš vjerovati u nagradu ili kaznu, a ne trudi se ništa za to? Lažeš. Lažeš. Evo ti ovo zemaljski zakoni koje su ljudi postavili. Sjedeš u to i semafor, guža na semafor. I vidu levo, desno, gore, koje Išao sam skoro u Beograd tamo. Nešto mi tu najviše saobraćaja, pa mi zato ne upalo. Hiljade auta. I ja sam siguran ako krenem, tam poginću. Ako i ne poginem, kazna je 100%. posto. Je tako? I ja stanem pri koći, bo nisam budala. Jedino ako ne bi po zadatku trebao proći. <laughs> Je tako? Jer kaznit ćemo, sigurno. I što bi ja onda nisam ono, prihonio? Ako im mogu nešmugnuti, opet provodim, onda opet glavno me ne kazni. Je tako? Da provodim jeftinije ili nikako. Šta je onda ovo sprem džehennama? Ništa, nikakav primjer. Znači onaj ko vjeruje da će se u džehennemu odgovara, da u džehennemu imaju studijeni, hladnoće velike, žege, ključala voda, nema više rahatluka. Nema. Šta će onda taj koji u to vjeri, šta treba? Zar ti to nije dovoljna motivacija? Da odmah kreneš sa dobrim dijelima. Prije svega da kreneš u ovoj vjeri, da joj priđeš iskreno, istinoljubivo, da je zavoliš, da zavoliš ovaj šehadet. Jer voljenje šehadeta znači voljenje svog gospodara. On ti ne rađe, a ti kažeš da vjeriš u njega, kažeš da voliš ga. Je tako? Da voliš njegovog poslanika, pa ti draži nekakav šehe ili učitelj od tvog poslanika. Ko te je nadahnuo da tako postavljaš kriterije? www.paltar.com Soba put vjernije. Allah kaže, ako volite njega, ja ću svoj. Pa vidi ovo. Ako, reci, ako la, volite mene, slijedite. Ko te nadahnu da slijedi šeha? Neće svog poslanika. Kad šeji kaže, ta može. Krađa može, ovo, ono, ne znam. Šta? Krađa, znam da ima fetvi, da se more krasti. <laughs> Čuo sam to. <laughs> Krado bicikla ili po Njemačkoj. <laughs> Te se tako nisko. Bo krađa bio. Tak, Sadre. S ljudima, morni avion ljudima. Da vidim onda. Znaš, la ilaha illallah, <laughs> ako leti. Ne, ne, bicikla, pa u Njemačkoj moraš uzeti gdje hoćeš, a ljudi tamo su naučeni da ne kradu, onda velika većina. Imaju neke kulture, pa on svoj bicikl ostavi na bonderu, na trotoar, neće niko. Hajde ga, u Bosni prisloni. Samo, uglaš, ni katanas više ne ostaje. I u njemu ima jedno 600 grama željeza. I to se prodaje. Ha? Mersin. ga vidiš. Dobri, vrstni poznavoci uh, metalurgije. <laughs> Obojeni. Je li tako? Sekundarni sirovina. Dobro, braćo moja. <clears throat> To bi bilo to što sam ja večera sa vama odlučio podijeliti. I za kraj ima dobio sam ovdje, donio je brat jedan, nisam nešto posebno gledao, ali eto malo zapalo mi malo za Ne, ne, ovde, ovde postavljeno jedno od šehova, ni, neću da imenujem pitanje glasi, kaže, naime, ja sam relativno mlada osoba koja je pustila bradu prema sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I treba inšala da putujem na zimski raspust Na zimskom raspustu, na odmoru u Austriju. E sad imam kada neki problema, pa normalno da imaš. Gdje neš ima? To mi nemamo, jel? Sa svojim ukućama, pa to je prvo što imaš. Po tom pitanju i po mnogim pitanjima. Pošto još nisam izvadio pasoš, non stop sam bio pod pritiskom ukućana da je obrije. To nam je poznato. Kako mi neće dati, kao no, taj pritisak je glasio, neće ti dati da prijeđe granicu, ne, e, vrat ćete nazad i te stvari. Pa on kaže, volio bi da se posavjetim sa učenim ljudima, pa bi vas zamolio za savjet. I ovaj mu odgovara. Kaže, puštanje brade je sunnet. Poslanika, salallahu alaihi sallam. Međutim, dužina brade nije precizno definisana. Ova je dobro odgovorio. Svojom šuhom. Jer nijukog brada nije iste dužine. Nekom raste duže, nekom kraće on, on se prevario ovdje malo odgovor. Jer niko nije mjerio bradu. Znači, cent, dva, šest, tristo. Pusti je, jer on ovdje puštanje brade nije, ne, nije, nije definitivno. Ovdje se se še odgovorio, zaklade. Sam protiv sebe. Puštanje brade nije definisano koliko. Kako definisano? Njemu je Allah dao toliko u bradicu, u mene duža, u ono kraća. <laughs> Šta je definisano? Čuj. 14,5 centi. Samo je što trebalo dva, tri, osam. Pogodi kosan, ja. Gdje žive tebe? Pa kaže dalje. Po mom shvatanju suneta, kaže, sunet se stvari sa bradom bilo koje dužine. Vidje ovo sad. <laughs> Nije ni pošao sam sebe dovolje u 300 kota kontradiktornosti. Kaže, puštanje brade je sunet. <laughs> puštanje, puštanje, pu... pa kog treba puta u ponovu? Puštanje nije isto koji kraćenje. Pusti bradu, krati brkove. Pusti bradu, krati brkove. Pa ovo, ovo djete zna na pamet. Pusti bradu, krati brkove. Šta znači puštanje? Pusti je. Ne diraj. Ne diraj. A on shvatio da je ovo puštanje u stvari kraćenje. <laughs> Allah. Dobro si shvatio, ne govora. Ali po njegovom shvatanju. <laughs> Nemaš ti šta tu pisat, pitat. Ashave tabine. Šej, Usemir Rahimehullah, kako sam čuo, Jusuf Rahimehullah, kako je prenosio, da je bio teško bolestan. Pa su ga, kaže, odveli, tražili da ide nekakvu operaciju, ne znam, u neku zemlju, i navodno da skine, e, navodno kažu, e, da skine, da mu skinu bradu, da bi nešto, da se ne bi infekcirala operacija u ono. Šej nije da se pipne, ništa, ništa da se dira. Ne dira ništa. Ovo ovaj je shvatio bolje nego šej Usemir. Vidim. A prvo kaže sam sebi, puštanje brade je sunnet. Pa onda kaže, ja ja poslanika sa lovi sunnet. Međutim, dužina brade nije precizno finisan. <laughs> Pušt. Pa dobro, ako je kraćenje istina, morate nam reći koliko? Ha? Jel da? Morate nam reći koliko? Tačno hoćemo. Dva, šest, osam. Tačno. Ako je kraćenje dozvoljeno koliko? Mi znamo da su vjerodostoje prema Ebu, uh, uh, Abdullah ibn Umar, on, je, on bi ovako stavio šaku i na hađu bi osjekao ovako. S kojim to? Ko zna? liči na poslanika. Jer je poslanikova sa malavi selem brada bila u dužini šake. Kaže, kada bi gledao Rasulullah sve to sram sleđa, ona bi bila bujna ovako. Znači, toliko je rasla. I on sjeće da bi bila ko u... Tako je on shvatio sunet. <laughs> Što nije i ovaj shvatio tako. Eto da je shvatio kod Adulaj Nomer, ali opet prema nijetu. Koga? Ko? Rasula ali sratu vasalam. E, pa ljudi, nismo voljda veći alimi od njih, Allah. <laughs> Nemojte, nemojte mu to bijeti. Ja Allah, molim da me proživi sa Omerovim hatabom. Zebu Bekrom, jel već, sa njima? A s ovim nikako. <laughs> Što bi? Ne bi ušao u tu putešestiju. <laughs> Tako, pa kaže dalje, sunac se ostvaruje sa bradom bilo koje dužine. Ljudi, ljudski, trebalo ovo nešto kao tarsati sa bradom bilo koje držine. Koje? Znači, kako god, ko? Napravi, kako god ti misliš da je tako je. To je mu rekao ovdje. Jesu su ne to stvari? Brada je kad nje ima samo milimetar. Kad izviruješ samo ono iz izbrodice. Ono, obriješ se na veće, skroz i ujutro na malo cvakne. I to je brada. I to je sunet po ovom. Dan poslije, i to je brada, i to je sunet. Osam dana poslije, mjesec, Da, sve to su ne. A samo nije ovo što mi puštamo, ne dira. Jel? <laughs> Sve ovo što on, kako on shvatio? Dobro, evo i mi smo shvatili. I ovaj momak što postavlja pitanje, i on je shvatio. Jer iz pitanja se vidi da je momak mladi, ne zna, ali je pustio gladi jer je tako shvatio. Pa što ga nisi pustio da on shvati tako? Što mu namećeš svoje shvatanje onda? Ha? Ne smiješ ti svatat, samo ja svatam. Jer ti ako svataš, he, ne možeš svatit. Ima da je pustiš koliko ti bude če. Tako ovaj odgovara njemu. Pusti je koliko ti paše, sve to su me. Je tako odgovorio? Jesu vallahi. Kaže ovako je, ponavljam. Sunet se ostvaruje sa bradom bilo koje dužine. No komedi. Pusti je, znači, kako si shvatio. Pa što onda momku nije rekao? Momak, ti si tako shvatio, slikaj se tako, zapasaš. Ako te vrati, šta ima veze? Niko nije vraćen. Ja ne znam, nijednom da rečem, Brada nazad. Samo red brade. Lažu. Lažu svi Allahom. Nego mu je ovaj treba odgovoriti, ako te malo i pritvore, pa te malo skrenu onaj carinski terminal za fundamentaliste, malo ćeš se osjećat neugodno, sat, dva, tri, pet, šest, neće ti niko zabraden pitat, nego sine, ovaj ga odmah polučava, budi pra, odmah budi licem jer nam start, jer valja ti priđi granicu skijanje, ga bitno za umet. <laughs> Moraš znat skakat. Jel'e, kupi tam skije sebi. Da moraš pravit slalom, levo desno, levo desno. Munjaj odmah, čim će krenuo se i slalom. Odmah napravi od njega, još on mlad, momak, Skoro me postavlja mi momak iz Sarajeva pitanje, isto pitanje. Kaže, bojim se, kaže la, napravio sam nešto. Šta si radio? Momak mlad u islamu, ne vam znanja dovoljno. Allah on je na uput, uput isti. Kaže, obrio sam bradu na zahtje majke. Nisam puno skratio sam. Plakala je, kaže, puno plakala, nije htjela. Šta da radim? Ništa, rekao ovako. Slušaj sad, čini majci dobročinstvo, roditeljima svojim. Nemoju se pokoravati, Kažem ja njemu jednu predaju, kada je, Asa, kada je majka rekla neće ni jest ni pit, nasunce žega, kada je poslana sve, pusti je, kada je kada da dovo će ona iskirati se, ništa. Tako i bilo. I kažem ja njemu, rekao, sad kad ti pustiš brad, i ona, sad prije nego što ona počne gledati u tebe, ti sad gleda, gleda i u nju, u mamu svoju, kada je šta će, rekao, i plaće. Breći se, kog odmoriš, mama, što ne planjaš? Pa plaće, pa plaće da nišće, ona te pošao. <laughs> Ako te ne pošao, ide nje plaće. Vidiš ima korist. Jeste, ali ovo je kaže, pa ovaj kaže dalje, dovoljno imati bare malo brade koja nije uopšte upaljiva. Vidite u jednom odgovoru. Znači, zato braćo moja, pogledajte, svaki odgovor. Kad pogledajte kad neki šeha Alim odgovara, šta vam prvo kaže? Bismillah, alhamdulillah. Ulema kaže, subhanallah, kada kaže, odgovaraš na pitanje fete, kaže, da je, neki kažu da je vozno oboriti glavu i reći, stakfirullah, stakfirullah, stakfirullah. Da zamoliš Allah za oprost, jer ti si počašćen da odgovoriš, a ako pogrešiš, belaj, pa onda navodiš, u tom tomu, tu i tu, to, to, to i to, tako, tako, tako, tako, tako, tako. Spomeneš mu njegovog uzora, spomeneš mu tegove, Spomeneš mu šta ga čeka na putu, kakva brada? Ma tebi će glavu osjeći radi ovog šehadeta. Šta še onda? Mama, daj še, šta sad da radim? Hoće da me ubiju. Mijenja vjeru. A šta je? Ha, u nuždi. Mijenja vjeru. Moraš še ne vjerim, tako? Kad? Mm. Kad vidiš, kad kod tebe preuladava ubjeđenje, da onaj ko ti prijeti, čime ti prijeti, sigurno će izvršiti to na tomu. E tad kaže, ne vjerujem. I opet u srcu moram. ostati. I opet u srcu ne smiješ ostati munafik. <laughs> Nikako. Sve... Spa, i opet kad je vremena maza, ako ste zavezali, ne daju klanjaš u mislima. Gledaš u njega, učiš fatihu, a on te udara. Međutim, i tako ulema, tako ulema kada hoće fetu da kaže, jer ovaj momak traži pravno rješenje, šta da uradi? Prije svega, skijanje ti nije obavezno, to je prva stvar. Idi, brate, Kad pa dođi kod mene u ošme, da viš gov snijeg. 30 centi. A kad ti lupim s kakavucu, da letiš 300 metara do. <laughs> ima snijega. Pa, ako nema skija, nešto ćemo ti odraći. Sam, Kanistere. Ko se malo složiš, kanistere, dobro si. Ne tako? Mešće do pećice. Imaš li jahornu, ima li djelašica, imamo mi jednu planinu u ovoj državi? Nisu valjda sve minirane jarane. Idi negdje. Nego ti moraš Ovaj uopšte njemu ne kaže, nego idi ti u Austriju, ili nešto treba da... On... <laughs> Jele, a ti mene kaže, skijanje, nije problem. Ti skijanje, i sad ide ona teologija i bliseva, filozofija. Na, ona, na skijanju ti možeš, e, možeš biti lijep primjer nekom, da on još u skoku primi islam. Ani, fraze, kao da sabi su samo hodali i štimali se ljudima ja sam Ebu, e, Omer ibn Hatab. Dobar dan, kako ste? Pa, šta je tebi, volan? Misliš da će tvoje mijenja identiteta, zbog toga će svi ljudi ući islam. Da se ponašaš ahlakom koji je najbliži pejderskom ahlaku. Samo se kleber, radi, pravi to sebe budalu, stavi onda i miđu na uho, na nos, stavi vam, uzmi gitaru, sviraj, violina, fijari, hajmo, samo nek ljudi primaju islam, nije bitno kvalitet, kvantitet, nema. Ja ne vidim nešto Hafiza Lili onaj, kad izađe pjevat, ne vidim nešto više ispod da viću, Allahu Ekber, niko, nego ispod njega oni što će njegovim uh, prelijepim glasom primiti islam, plešu gole. Vidiš to, ko je koga sad ovdje obrlatio? To je ta masleha. Evo je, evo on, za tobom će oni svi, samo ti se popni na bis i odozgo mikrofon, a one će odozgo mahat rukama i nogama. <laughs> Vidi koje su primile islam tvojim sebevom, sad ti se rugaju, pravi od tebe budal. Kad nisi htio da plaćeš nad Koranom, plać sad sam nad sobom. E tako je, kaže dalje. Kaže, Dovoljno imati bare malo brade koja nije uopšte upadljiva, a pa da se tako sunet ispuni. <laughs> kaže, Allah, kaže, ušajte sad ovo na kraju, ovo je šlag. A ukoliko će brada predstavljati problem koje vrste osoba, bilo koje vrste osoba nije grešna koje obri. Ova njemu ostavio sve mogućnosti. Ako još pustio, ne mu uroži. Koliko ćeš dužinu, ba koliko ti kontaž da treba? Ako još obrije skroz. <laughs> Kaže, puštanje brade, sunet. Dobro. <laughs> Dužina nije... A ljudi, ne mogu ja ovom komentar sa tišio, Ovo je, ovo je žalostno i smiješno. I... E, sam odgovor pun kontradiktornosti. Puštanje brade sunet. Međutim, kraj ove fetve kaže, nije problem ako je složiš skroz. <laughs> Šta ima veze? O, će ti ona biti problem, obrije. Uvijek je ona spustila. Gdje će se onda biti problem? Problem bilo. Koliko to vrsta mora biti brada problem? Znači, ovo, ovo bilo koje vrste, znači, lako je ovo protomajstvo, morate snimiti federalno, more OBN, more Hajvat, jel da? Mogu te snimiti, neće da se krećeš, obilježit ćete, Jer sad je osnovno mjerilo kod ovih, samo ti gleda nogavice i bradu odmah. I kažu ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Kaj znamo mi, samo su ostali jedni što to tako rade. Nema više oni, kaže. Lična karta. Ime i prizme i ne treba. Antena. A? Šta antena? Antena, to oni govori. Mi kažemo kapila. Eto, braćo moja. Eto, kaže. Kaže, malo brade koja nije uopšte upadljiva, onda se kaže tako sunet ispuni. Znači on kaže da se sunet ispuni sa malo brade, onda kaže, ako će tamo je problem, <laughs> kaže, bilo kaj vrste, kaže, obrije. <laughs> Koji je ovo sunet sad? Ha? <laughs> Ovo se zove. Ovo je Allahu Ekber sad na ovom podi, tamam u skladu sa završicom našeg dersa malo prije. tamam, kod Allah nije ništa slučajno. Elif la min. <laughs> Hasibe nasu, ej utreku, ej kulu, amena me hulam. Vama ih to nudu. Zar misli da kažu da vjerujemo da neće biti iskušan? Što mu nije poslao ovaj ajet? Mi smo se dovodili one prije vas da bi Allah pokazao ko. Vidite da ovaj čovjek što mu odgovara, stvarno laže čovjek, nema sumnjiva. No tako, stvarno laže. Evo pa odgovor. Znači, puštanje brade je sunnet. Jedan odgovor. Međutim, dužina brade nije predstavno definisana. Drugi. Po mom shvatanju, to je treći. Sunet se ostvaruje sa bradom bilo koje dužine. Četvrti. Dovoljno je imati bare malo brade. Peti. Koja nije uopšte upadljiva. Šest šartova za bradu. Zatim kaže, a da se tako sunet ispuni. Sedam. I na kraju, ako ti onaj problem, kaže, obrije. Osam. <laughs> Šta je ovdje ovaj mladić mogu skontati? Šta je mogu skontati Allahovom uzvišenom? Šta da radi? Dijete ba, kakva ekskurzija? Šta si ti na ekskurziji prije svega? Šta šti na skijanje? To para što imaš. Vrati vam, idi, kup svoju mami hedije, uzmi joj mesa, napravi pile, vodi svoju mater sa sobom. Mama, hajmo ja i ti na jahornu. Da tebi tvoj sin plati od onog što ste vi meni lijetli. Pa draga mama, plaću ti taksi. Hoću mama ja tebe sad u hotel. Hoću da te odvedem na Bjelašnicu. Da vidiš kod, kako nam ono zovu sarevo, vječna vatra. Pa kad mama stane kod vatre, ja počnem, mama, vidiš li ove vatre? kažu da je vječna i vjeruju u nju. Pa onda mama tak, tak, tak, tak. pa kupiš svoje mami malo hedije, pa joj kupiš jednu šamiju, pa jedan Kur'an, draga moja majko, pa joj malo poizmetiš sa ono para što bi ti neupadljivo prošao kroz austrijsku granicu. Znaš šta hajrata moraš napraviti? Svest svojoj majci ili da kažeš na kraju krajeva, majko moja, ja sam odlučio drugo, neću da idem na ekskurziju, neću. Hoću ovo ime Allaha para što imaš ti dala, hoću sve od tebe da dadne. Evo sve tebe. Ha? Nemoj. Nemoj da dadne. Austrija je tu. Palpe. Tamo su, uf, gdje će spavat u Austriji, Allahu moj dragi. Hotel, a tam nema jednog hotela da nema u njemu. Ne trebam pojašnjavati šta. Čime će sve biti izloženo? U centar Iblisove rezidencije da ode, da spava. A u autobusu šta će sve proživiti i doživiti sa ekskurzijom? Od CC, lepe brene. Hm. Smijemo ga. nas tužit brena gospodaru Arša veličanstvenom. Allah, rekli, ha? Ne može ceca tužiti. To, to tozovac, jel ne? Samo ćemo spomljati one preko grini. Šaban, Kraulić je tak. Sve to moraš čuti do Austrije. Pa oni cura, a dug, put, put, dug, pa se malo kupi. <laughs> Pokoja flaša. Pa ako slovenske granice, više niko ne zna s kim sjedi. Jel' tak? Kad već uđu u Austriju, ma ga, to više nema, ni skijanja, ni ništa. I vrati se sin odakle vam, i onda postavlja novo pitanje, šeh, šeh, ne daj Bože, počinio sam zinalog, šta ću sad, vidio sad. Isto onom šehu, sad kaže, i rekne, šehu moj, dok sam bio na ekskurziji, S tri cure sam bio, napio sam se, nisam klanio ni jedan vakat namaz. Zaveli me svi. Šta sad, šehu moj? Moli Allah sad te oprosti. Što? Ti si mu rekao da ide. Ti si mu odobrio. Još si ga nagovorio da se naštima bolje. Jer neće ove džahilke da ljube te. Obri se. Jele, Reksonu kupi, namiriš se. Hravata je tu. Tole pusti Austrija. Ti, ti, si vidio? Jeste vidli, braćo moja, šta znači kad ode bereket sa fetve koja nije iskrena i nije u ima Allaha? Šta se mora mladiću desiti? A da nisi ni svjestan da nosiš dio tereta, tereta toga. Ekskurzija je to. To je ekskurzija, braćo. Nije to. Hađu obaviti, hej. Šta mišli da mi postavi pitanje? Šej, trebam hađu obaviti, mogu li ja bradu skratiti? Znate šta mu odgovorio? Nemoj, sigurni bude, ne dira ništa. Ti na hađ, ba, nemoj. Zato što ćeš na hađ, jel ne? A vam, ti u hotel, sredi se opet. To su oni što vole da ti naštimaju fetve kako ti paše. Može kad isključim ovaj aparat. Ti znaš kakiva pitanja postavlja. Možda mogu ne znat, pa će njeli vidjeti da ja sam ne znao. <laughs> Allah vas pomoći. www.paltalk.com Soba put vjednika Dobro, ima jedna, nemoj ga savri, ima jedna peda, dužan sam da vam kažem, ne znam da ste slušali, vezano za Omeran Hatava i Ebu Zerra, kada je onaj ubio onog u pustini kamenom, pa je tražio da bude odmazdan. Ja sam je citirao jedno dva, tri puta, ta predaja je apsolutno slaba. Povlačim sve ono što sam rekao. Allah, volim da mi oprosti, nisam znao. Jeste ona malo i žalostna, ima u njoj neki tužni scena i ovo i ono i ovo ono, ali uglavnom kad čujete za ovu predaju, to je kada je Beduin čuvao deve pa ona je ubio, ta predaja je izuzetno, izuzetno ne stoji uopšte u stvari na svojim nogama, slaba je predaja, a nju je citirao ovaj tip koga sad gledate, Allah da me oprosti, nemojte nju uzmati kao dokaz, nemojte nigdje prepričavati. I ako budete gdje god čuli ders da sam ja to govorio, odmah da nazavite Samre, red Samre, briši ovo titla i sve izbacuj. Znači, tako da znate. Molim Allah te var tala da nas uproti sve lakva i tuda i susušti, da nam pokaže ono što je za nas najbolje, da nas sastavi u džanetu sa poslanicima šehidima i sa istinima. Alhamdulillah, rabbi Allah. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله فيك طهر الندى يا بلاد الهدى فيك طهر الندى يا بلاد الهدى يا بلادي أنا عاشق للسنا أنت أرض الهنا أنت لو عبرت الدنا عنك مالي للهدى كلنا يا بلادي فداء يا بلادي فداء يا بلادي فداء I neće ovoj dali naštetiti nikakva služba. Istinski naslednici vjerovjesnika koji ne možete čuti sa novotarskim. nego samo sa sunnicom minibara. Posjetite nas www.paltal.com Soba Pulu, Vijedni. Dakle, ako neko smeta, dobit će fest. Jazakallah khair. رأنتم في السماء إن حقود رمى كل فرد حمائي يكن مسلما بالجهاد سما واستحب الردى واستحب الردى واستحب الردى أبدا فاستضاء المدى فيك طهر الندى يا بلاد الهدى منك نور بدا فاستضاء المدى فيك طهر الندى يا بلاد الهدى أنت مهوى الورى طيبة في الذرى مصطفى في السرى فيك غار حرام خير يرى منك غار العدا كل خير يرى منك غار العدا